ऐं जंहिं महिल यूसफ वटि विया तंहिंमहिल उन पंहिंजे सॻे भाउ खे पाण वटि जाइ ॾिनी चयई त सचपच आऊं तुंहिंजो भाउ आहियां तंहिं करे जेकी कयो अथनि तंहिं ते ॾुख न कर